ومبينغنا أرضي نوكيه الله سبحانه وتعالى anaumba apendavyo atakavyo taumba yahabu liman yashau inatha wayahabu liman yashau dhukur anampatia amtakaye watoto wa kike na anampatia amtakaye watoto wa kiume kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumjaalia mja wake watoto wa kike peke yake kama vile nani mtume wake Lut alayhi salatu wassalam Allah alimjalia Lut alayhi salam watoto wake wote ni wa kike na wengine akawapa watoto wa kiume peke yake na mfano mzuri ni Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah amempa watoto wa kiume peke yake watoto wake wote ni wa kiume au yuzawijuhum dhukranan wa inatha au huwachanganya wanaume na wanawake akampa mwingine watoto wa kike na wa kiume kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto wa kike na pia alikuwa na watoto wa kiume kwa hiyo tuna mfano mizuri kwa mitume wa Allah katika haya aliyotaja yote Allah subhanahu wa ta'ala ويجعل من يشاء عقيما na akamfanya amtakaye tasa hazai kama nani Zakaria alayhi salatu wassalam mpaka akaja akaruzukiwa na Yahya kile mwanzo alikuwa mke wake hazai wakanat imraati aqira mke wake alikuwa kujaliwa kuzaa ni tasa akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akamjalia aweze kupokea mtoto hapa nikitaja simaanishi kuwa Zakaria yeye alikuwa tasna mke wake kama ilivyotaja katika Qur'an kuwa aliomba na kusema wakana timraati haqira kwa kumbe Allah subhanahu wa ta'ala humjalia anemtaka akawa ni tasa azai innahu alimun qadir hakika yeye ni mjuzi mwenye uweza subhanahu wa ta'ala وفي حال كون هذه الهبة بنتا فإن الإسلام يدعو إلى الإحسان إليها kiwa katika hali ya kuwa hii zawadi Allah amekupa ni mtoto wa kike basi uislamu wa kulingania wewe katika kumfanyia wema yule mtoto wa kike walihtimami bitarbiyatiha na kuwa na ihtimam katika kumlea yule mtoto wa kike wa riayatiha na kumchunga wa husni ta'dibiha na kumfundisha adabu nzuri litansha amra'atun salihah sayyinatan afifa awe atakuwa akiwa ni mwanamke mwema au litansha amra'atan salihatan sayyinatan afifatan akulia akiwa na mwanamke mwema aliyejihifadhi kutokana na uchafu ونعى أي الإسلام على أهل الجاهلية وأدهم لها na uislamu umetia aibu na dosari watu wa jahilia katika kuwaua watoto wao wa kike wakiwa wakiwa hai wakawa wazika chimbiwa kaburi amtupa ndani ya mzika walikuwa na roho ngumu wa jahilia hajali mtu tupa ndani mtoto afukia na kaburi huyo enda zake amwache pale ha jamaa huyo amemzaa mtoto wake amzika shenda zake na hapa nataka kutoa tanbihi kuna kisa ambacho hawa kusas mara nyingi wakitoa kwa Umar ibn Khattab alikuwa akikaa wakati mwingine akilia ah, hii hii kisha wakati mwingine ah wa wa yuacheka eh sababu nini akaulizwa siku moja mbona mara waketi wadia mara mbona waketi wacheka asema nkilia nakumbuka nilikuwa na mtoto wangu wa kike nikaenda kumzika mimi namchimbia kaburi ule mchanga uingia kwenye ndevu zangu yanifuta lakini hajui kama mimi namchimbia yeye kaburi kisha nikamzika nikikumbuka nalia na kucheka sema nilikuwa na sanamu la tende nasafiri nalo mara nikashikwa na ndaa kaanza kumkatakata mkono miguu nini mwisho nikamla wote sasa sikufikiria kama huyu Mungu gani huyu aliwa ndio nacheka najiona mjinga alikuwa hiki kisa chotoka kwa mashia hiki Umar binti yake ni Hafsa ambaye ni ummu almu'minin ameolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam wala hili jambo halikuwepo katika familia ya Umar radhiallahu anhu mtu anaweza kusema lakini si wakati wa jahilia ah, wao wataka kuichafua tarehe ya Umar hata wakati wa jahilia hajafanya kitu kama hicho ni uongo wewe umfanyia ta'an Umar ibn Khattab radhiallahu anhu bila kujua kwa sababu kupenda visa basi ndugu zanguni waona bana basi ndugu zanguni eh, nini alafu kupakisa cha uongo kama kisa cha Abu Hanifa na jirani yake mlevi kinachotolewa na yule msanii bikisha kikakatwa kikatiwa na nyimbo re re re re, kijua kisa cha Abu Hanifa na mlevi eh kitafute vitabu vyote ukipati tafute mpaka uchoke na <laughs> mtihani kweli kweli ama khutba ya Ijumaa nzima kisa cha Ahmed kisa cha Ahmed Ahmed yupi kutoka wapi lini wapi wa wapi haya qisas wingi ni kadhaba waongo tu waona ukweli wote katika nuzumu almuhimu hiki kisa nimetanabahisha kwa sababu kimeenea sana kwa Umar alimzika mtoto si kweli hatuonyeshe huyo binti mwanzo aitwa nani maanake onyesha shakuwa mkubwa mpaka amkukuta ndevu alikuwa wakati gani lini wapi kwenye kitabu gani imetajwa hebu tuonyeshe hicho kisa kiko wapi na kama hivi ni vingi paka kuna bwana mmoja ana bahthi nzuri iko maktaba nimesahau jina lake kama mujallad 4 mujallad 4 visa tu vya uongo wanavyovitoa kusasa visa vya uongo tu alqasas alkadhiba vya uongo ambavyo vatolewa nao waadhi toa mawaidha katoa kisa sasa huku kwetu kuna wengine watunga haswa kama ule bwana mmoja anasema basi kuna mvuvi alikuwa yovua samaki akaokota mfuko mweusi usiku akauchukua akao yuwatupa una mawe akatupa moja tubuli chubuli ukuyasema chubuli shughuli ikifika asubuhi imbakia jiwe moja kiangalia kumbe dhahabu akajuta sana sijui alafu baadaye asema faida yake nini sikumbuki wewe wajuaje kama leo aliotupa mawe hiyo ndio ilikuwa dhahabu Allah akampa riziki yake lakini pia kisa cha uongo mtu wapi visa hivi nyinyi mwadanganya watu mmefanya watu hawana subra ya kusikiliza darasa kwa sababu hakuna visa visa kama hivyo wallahi ilmu imekuwa nzito kwa wengi katika watu mtu hawezi kukaa chini akasoma yeye atakapigwa story tu yeye kisha acheke ah hataki kukaa chini akasomeshwa ilmu waliochangia nani ni hao waongo chubuli ndio hao visa vya chubuli chubuli na ni vingi visa kama hivi vingi sana imewafanya vijana wamekuwa hawana subra tena ya kukaa kwenye durusa hajmia kama hivi sababu ana kuzungumzwa nini kwa pale elimu tu ala ahli أهل wa'dahum laha wa karahiyatahum limajiiha pia uislamu umetia aibu kule kuchukia kwao kupata mtoto wa kike يقول الله سبحانه وتعالى عنهم الله سبحانه وتعالى سمع kuhusu wao وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم نمجا wao akibashiriwa kwa msichana umepata mtoto wa kike bwana uso wake unakuwa mweusi unasawijika muswaddan yani awana huzuni na dhiki wa huwa kadhim naye amejaa chuki katika moyo wake yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi anajificha asionekane na watu kwa ubaya waliobashiriwa hataki mtu mwingine amuulize vipi umpata mtoto gani wa kike na ndio kaona Aisha radhiallahu anha alikuwa akiambiwa kuwa mwanamke fulani amejifungua alikuwa haulizi mtoto wa kike ama wa kiume sababu wote ni kheri alikuwa akiuliza yule mama yuko salama yuko salama alhamdulillah maadamu amezaa salama ni khair awe ni mtoto wa kike awe ni mtoto wa kiume Allah amjalie mtoto wa khairi ni wangapi katika watoto wa kiume wa kiume ambao wamekuwa ni wabora kuliko watoto wa kike na ni wangapi katika watoto wa kike wakawa wabora kwa wazazi wao kuliko watoto wa kiume wangapi kokote yaweza ku yawezekana mtoto wa kiume akawa ni kheri katika nyumba na yawezekana pia mtoto wa kike akawa ni kheri katika nyumba kwa kama vile mtoto kiume aweza kuwa ni kheri katika nyumba kadhalika wa kike sasa kuna kosa gani mtu kuzaa mtoto wa kike Hani mambo ya kijahilia ajificha bwana asionekane na watu kwa ubaya waliobashiriwa ayumsikuhu ala hunin je akae naye juu ya fedheha hiyo am yadusuhu fi turab au amfukie udongoni ala saa ma yahkumun tazama uovu wanavyohukumu watu hawa amzuia ama mtupe tie ndani ya kaburi amzikili mbali sasa na hapa pia utapata makhurafi wanafikra kama hizi bila wao kujijua Abu Lahab mwenyewe alifurahia Mtume sallam alivyozaliwa eh amfurahia furaha ya kijahilia ya kuwa ndugu yake amepata mtoto wa kiume na yule mkafiri Abu Lahab sasa furaha ile haja kutajwa baadaye kwa mtu ambaye anaambiwa tabbat yada abi lahabin wa tab waambiwa kile jumatatu bwana apunguziwa adhabu hili halikuthubutu apunguziwa abu lahab adhabu na uovu aliomfanyia mtume wa sallam ati kwa sababu alifurahia alipozaliwa mtume naam yawezekana kuwa alifurahia lakini alifurahia furaha ya kijahilia ya kuwa nduguye amepata mtoto wa kiume sababu hajui kama ni mtume kwa ushahidi kuwa alipokuwa mtume swalla sallam afanini alimkanusha na kumkataa kwa hakufurahia akijua kuwa huyu ni mtume wa Allah kwa sababu alipo alipo yani alipojieleza mtume swalla sallam na kuanza kufanya da'wa kuwa yeye ni mtume wa Allah wa kwanza aliyetupa neno chafu ni yeye تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا وتكسانيا سيسي سوته وتوانبيا منين هاي ما نوكو انغمي اموانبيا ناني تو محمد صلى الله عليه وسلم الله ترمش سورا زيما تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وتكيات وسمى جمعتات زيكا ويقومزيكا زيكا بالي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هانا قومزيكا بمانكو msikusanye kusanye riwaya mchwara mchwara hizo sijui zinatoka wapi alafu moja kuwalazimisha watu kuwa hii ati ni dalili ya maulidi ambao masahaba hawakuiona wameiona wao makhurafi sahaba hawakuisikia hii wala hawakuijua hii wakasherehekea wakapiga kitwari wakaja wao baada ya karne nne sijui tano ndio wakajua ah kumbe nyinyi mlikuwa hamjui nyinyi kuna jambo fulani ah mbona mwafanya hivi ngoja tutafute dalili sasa kwa mwanzo mlipiga risasi kisha mkiambiwa iko wapi kiwindo ngoja tumtafute unajua khurafi kaida yake ni shoot then aim kisha si, risasi sharuka kwapi kwapi yuko kwenye kichwa chako hicho tuwezi kutumia akili wewe mwanzo ni dalili qala Allah qala rasul kisha ndio ufanye wewe wafanye kisha ukiambia mbona wafanye hivi ah lakini kwani kuna ubaya gani eh kuna ubaya sasa mtume sana hakukufundisha hii si dini عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات الله amewaharamisheni nyinyi kuwaasi wazazi wenu kuwafanyia uovu mama zenu wa wa'da albanat na kuwaua na kuwazika wazima binti zenu wa man'an wahat hiyo man'uhat yeye chake akizuia man kisha cha watu hat man wa hat azuia kinayataka yeye akasema ah ah hii wachana bwana ah mpana mimi hiyo ye mpa na mimi hiyo lakini yake azuia hii tabia mbaya hii Allah subhanahu wa ta'ala aichukia mani' wa hat zuia lete ye yake azuia lakini atakaye wenzake wakariha lakum thalathan kwa hiyo Allah ametuharamishia na akachukia juu yetu mambo matatu tusiwe nayo basi qila waqala nasikia yasemekana watu wasema mimi nasikia a a hiya say qila waqala Allah iwachukie juu yetu ili jambo tusiwe nalo hakikisha usiseme nasikia nasikia watu wasema ah, pengine wengine labda wasikia kitu kuhusu ndugu yako si yule pale mwambie njoo kidogo nasikia kitu fulani ni kweli ah si kweli alhamdulillah si kweli eh ni kweli kwa nini hivyo basi ampe nasaha lakini nasikia watu wasema pia yule ansema yule ndio nini alafu mkija mkikusanywa nyote hapo huyo apiga pasi kwa huyo apiga pasi kwa ala ah, ah si mimi mimi mwenyewe nasikia ah mimi ah, sijasema bwana eh mimi sijasema nasikia mwezi unaonekana huko jamaa wanituma namba yako tukupige simu eh ah mimi ah, mwenyewe nasikia mimi mwenyewe nasikia yuko wapi yule mwanamwezi ah ah mimi sijui bwana mimi ninaambiwa tu jamaa msinitie kwenye dhima bwana ndio hizo qila waqala qila waqala nasikia wa kathrata suali na hapa ingia kwa maana ya kuomba kuombaomba sana na pia ingia kuuliza maswali yasiyokuwa na faida na maana nazungumza maswali ambayo hayana faida na wewe وإضاعة المال وبذريف ومالي كتشزيع مالي متفقون عليه وحض على العناية بهن تأديبا وتربية وتعليما وجعل ذلك من موجبات من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار نشريه كتويميزا كو شغلكية wa كو kuwafundisha adabu كو malezi mazuri na kuwafundisha علمو na ikajalia jambo hilo ni katika yale yanayowajibisha mtu kuingia janna kuingia peponi na kumwepusha mja na moto عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها Mtume salama asema yule anayepata mtoto wa kike kisha asimuue kwa kumzika hai walam yu'thir waladahu alaiha wala hakuwatanguliza watoto wa kiume juu yake akawa atamdhalilisha katika nyumba adkhalahu Allahu aljanna Allah atamuingiza peponi watoto wa kike bwana pepo ile ndani ya nyumba neema kimuona mtoto wa kike ndani ya nyumba ile ni neema Allah amekuletea alhamdulillah ni katika sababu za wewe kuingia wapi peponi رواه أبو داود وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا atakayewalea watoto wawili wa kike mpaka wakabaleghe wakawa wakubwa jaa yauma alqiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu atakuja siku ya kiyama mimi na yeye hivi akakusanya baina ya vidole vyake viwili tuko pamoja na yeye hivi na fadhila kama hii eh, soma hadithi kama hizi mwisho tu ya rabbi na mimi ruzuku mtoto wa kike basi kumbe kuna fadhila kubwa yani tuonketi hapa fikra za kijahilia kulikweli watu wengine nazo na huyo mtoto wa kike atakapokuwa nyumbani pale atadhalilishwa kulikweli hii tabia mbaya mambo ya kijahilia وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات yeyote anayekuwa na binti watatu au dada watatu ambao yeye akawa ndio msimamizi wao au ibnatani au wawili watoto wa kike wawili au ukhtani au dada wawili fa ahsana suhbatahunna akatangamana na wao vizuri yani akaishi na wao vizuri wattaqa Allah fihinna akamcha Allah juu yao falahul janna basi ni yake yeye pepo ni yake yeye pepo rawahu tirmidhi وعن عقبة بن عامر kisha tuambiwa waislamu wampe haki mwanamke eti atokee kafiri kule atokako kule kwambia waislamu bwana amemdhulumu mtoto wa kike bwana amemdhulumu mtoto wa kike alafu wallahi mimi nikizungumza maneno nasikia kama nataka kupasuka vile hawa watu walivyowaovu hivi hawa kufaru atokee mtu asimame juu ya mimbar amekuja siku hiyo khutba kusifu tu makafiri na kusifu nchi zao nyinyi mwajua kama katika nchi za kikafiri mtoto wa kike aweza kufika miaka nane yule baba akamwambia toka katafute riski mwenyewe akafukuzwa nyumbani kwani si documentaries ngapi zatengenezwa kuhusu watoto wa kike wanaolala mabarabarani umarekani na Europe kule magharibi kule mabarabarani kazi yao kuuza miili yao ili wapate kuishi mtu amemtupa mke mtoto wake wa kike akiwa na miaka 18 binti mdogo atupliwa mbali nje kwenda huko katafuta riski kitu kila bure tu hapo mijitu ina roho mbaya kwelikweli shekhe yaishi mkufar kule umekwenda kwake nyumbani kwa mfano ndo yuanza kula huku kwetu kama wewe waanza kula ukapata mgeni utafanya nini utamtanguliza bwana mgeni karibu bwana kula wewe hata ukafikia katika kukaa na njaa lakini yule mgeni ale sio eh, wajua kule fanya nini tabia inaitabia tabia wanayo waulizeni watu wanaoishi kule nakwambia wale kufaru kule na wako katika Uislamu walioathirika na tabia kama hizi wakaa pale kwenye kiti akwambia subiri pale maanake ukupanga kuja hapa jamaa piga sandwich kap, kap, kama kuku akimaliza ndio yaja kukusikiza ulikuwa wasemaje mgeni hata maji upewe kisha mtu aje kutudanganya hapo watu wamejipanga unajipanga nini unajipanga ugumu na ubakhili unajipanga nini kuna watu wengine huenda kule wakarengwa wakaona nyumba zile akashikona wajua ushamba kitu kibaya sana ushamba ushamba huu fatah uyuna ushafidik hadhari mkwambia fungua macho akaona jogoo yani kama kipofu kisha akafunguliwa macho akaona jogoo kisha karegeshwa kila kitu kama jogoo basi yule bwana akaruka kama jogoo na yule jamaa eh fatah uyuna ushafidik hana lolote jualo alafu jamani nyinyi mnawapenda mashekhe mashekhe angalia <laughs> mashekhe wa kihizbi mwawatia wazimu nyinyi mkiwapeleka kule mwapeleka wakirudi hatupo muoi jamaa naona naona hatupo hatupumui sisi sisi tutakuwa waizi sisi sisi tutakuwa tuishi makaburini sisi sisi tuna ndaa sisi eh bwana sisi tuishi tu alhamdulillah tuko kwenye neema matupelekea hao ndugu zetu kule wakirudi huku la haula wala quwwata illa billah kutakitika hapa basi bwana basi bwana hata mengine ya kutunga pia atatunga basi bwana alafu kwenye akaunti yako ukikaa watiliwa senti tu eh, wewe wazimu maana kuna senti za bure watu walalamika na hizo taxi zinazolipwa huko moja kutuambia watiliwa senti za bure sasa kama utiliwa senti za bure si afadhali usilipishwe ushuru badala ya senti za bure kupewa utaambiwa basi wewe usilipe ushuru sio ah anaelewa shaelewa na kusudia nini <laughs> shamba kweli kweli watu wengine ah acha twende tu leo usiku tutakutana inshallah عن عقبة بن عامر رضي الله عنه شو سمع حديثه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته إن شاء الله yoyote atakayekuwa na watoto wa kike watatu akawasubiria sababu tarbia ya watoto wa kike ataka subra akawalisha akawavisha akawavisha akawanywesha akawavisha min jidatihi ay min ghinah katika senti zake ni katika mali yake kawasimamia mwenyewe kwa hali na mali kunna lahu hijaban minan nar yawm alqiyama watakuwa ni pazia baina yake na moto wa jahannam siku ya kiyama pazia yake na moto wa jahannam siku ya kiyama rawahu ibn majah وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن هنا ميويك كتك نمبياك أو تشليزا كولا كونوا كلالا أو أوني هروما فقد وجبت له الجنة البتة كنا شاكبا إمي وجبيك كوكي بيبو الله أكبر سأل الله من فضله faqala rajulun min بعض القوم bwana mmoja katika wale walioko pale akasema wathintaini ya rasulullah jamaa nkumbuka na